Mi gente haciendo todo por su plato de comida. Aunque tenga de todo acá la nada no se olvida. Luchando por lo nuestro igual de noche que de día. Comprando unos problemas que ni un rico paría, Digo, weh, oh, el resto ya está muerto, por eso que tantas flores. Y si yo no da la bala porque somos los mejores. Ya van a cumplir más 18, son menores y van a comer de los roles. Digo, weh, oh, en el piso 12 desde arriba a la avenida. Viendo cómo el tiempo pasa y el abismo que nos mira. Los míos están afuera de Lucas con la mentira. Pura traba argentina. Digo, wow, oh, oh, oh, oh. Salgo al escenario, escucho, oh, oh, oh" incontables de tus shows, show, shows Hola siendo indomables por mi flow, flow, flow Digo, oh, oh, oh, oh Estas almas saben lo que soy, soy, soy Ellas me más de lo que doy, doy, doy Esperamos montando para hoy, hoy, hoy El piso está temblando y debe ser por nuestra culpa La boca de mis fans parece una puta Las gatas bien pulpa, Alguna hasta me insulta Gritando abajo, gordo, te amo, hijo de puta No sé si quieren una firma o sacarme puta Que que lo bueno fui así desde cero, sin importar los ceros. Me hizo rico la crianza que me dieron y yo que sí te